Labvakar, cienījamie radioklausītāji! Skan atkal redzījums ielūdz Gregors skolu un pie mikrofona mācītājs Arts Druvietis. Šajā dienā mums būs iespēja dzirdēt un domāt par kādu tēmu, kur bieži vien varbūt paliek tā kā ārpus iekavām, par kuru mēs bieži vien varbūt pat nedomājam, taču kura tikpat reāli mūsu dzīvēs ir klātesoša un vairāk vai mazāk apzināta arī mums ir pazīstama. Tieši tāpat, kā mēs zinām un redzam Dieva darbu notiekam šeit uz zemes, ka mēs ticam, ka ir Dievs, kurš ir visvarens, un ka ir viņa eņģeļi, kuri kalpo viņam, un ar kur palīdzību Dievs daudz lietas šeit dara. Tieši tikpat reāli mēs arī Bībelē varam lasīt, eksistē arī tādi kritušie eņģeļi, jeb ļaunie gari, jeb kā mēs kādreiz saucam dēmoni. Bieži vien ir tā, ka mēs kristieši par šo jautājumu īpaši negribam runāt. Reizēm ir tā, ka mēs varbūt pat baidāmies vai bēgam no šī temata, lai tikai nebūtu jārunā par varbūt to, kas ir nepatīkams. Reizēm atkal varbūt ir tā, ka mēs kristieši pārāk daudz interesējamies par ļauniem gariem, par visu, kas varētu būt demonizēts, par visu, kas varētu būt apsēsts, kur varētu būt kaut kādas izpausmes un ļauno garu manifestācijas, tā ka bez maz esam gatavi katrā niekā un aiz katra ceļa līkuma vai krūmi saskatīt kādu demonu sēžam, taču es domāju, ka mēs darītu gudri, ja mēs līdzīgi kā Bībelē, arī mēs savā ikdienā mēs apzinātos, kas ir ļaunie gari, kas ir dēmoni, un tajā pat laikā lielāko daļu visu savu laiku, uzmanības un domas veltītu tam, lai iepazītu, kas ir Dievs, un zinātu, ka viņš ir neskaitāms reizes pārāks. Viņš ir bezgalīgi pārāks par visiem vēlniem, visiem demoniem un visiem spēkiem, kas sacēs pret Dievu. Taču pirms mēs runājam tālāk par šiem jautājumiem, vēl kāds mirklis jaunumiem un aktualitātēm, notikumiem, kuros jūs arī varat piedalīties Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā Saldū lielā ielā 26. Trešdienās septiņos vakarā skolas kamīnzālē turpinās alfa kurs, ceturtdienās pulksten septiņos vakarā Svētā Jāņa baznīcā Svētā Grigora skolas dievkalpojums. Novembrī īpašie viesi katru otrdienu visu novembra garumā no 3 līdz 5 vakarā Latvijas evaņģēlās kultūriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks lasīs lekciju kursu par tēmu eklezioloģiju, jeb kas ir baznīca. Rekolekcijas Svētā Grigora skolā notiks no 7. līdz 8. decembrim – Sākums 7. decembrī 19.00. Rekolekcija tēma – svētapšana. Cik brīnišķīgs tavs vārds kas man tik ļoti dārgs. Tas mana dzīvība, tas mana brīvība un augšām celšanās. Tu zemi radījis un jūru debesis. Tu zvaigznēm spīdēt lietas elpu radībai un īsto gudrību. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev piedar mūžība un visa dzīvība, tu valdnieks pasaulē. Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. Cik brīnišķīgs tavs vārds, tas man tik ļoti dārgs. mana dzīvība, tas mana brīvība un augšām celšanās. Es tevis apžēlojos, un viss man tevis dos. Man grēkus piedevī, pie krusta nomirī, no nāves uzcēlījās. Hallelujah. Tātad mūsu šī vakara tēma – ļaunie gari, to izdzīšana, jeb sešvārdā eksorcisms. Cik daudz jūs esat dzirdējuši par šo jautājumu? Vai domājuši, vai cik daudz jūs zinat par to? Lai to noskaidrotu, mēs jautājām kādiem cilvēkiem šo vienu vienkāršo jautājumu. Ko tu zini par ļauniem gariem, to ietekmas cilvēkiem? Zinu, ka tādi gari ir Viņi arī reāli pastāv. Jo man bija mājās tāda grāmata, eksorcists. To katrā ziņā cilvēks ir rakstījis no savas pieredzes šo grāmatu vienreiz izlasot, otrreiz es viņu vairs lasīt negribētu. <laughs> Jo tur nu, ļoti nepatīkami viss tas bija attēlot. Lai gan varbūt pārāk bieži par to nerunā, tomēr ļaunie gari pastāv. Un ir tiešām bēdīgi, ja viņi tiek klāti kādam cilvēkam, jo tad viņš vairs sevi nespēja kontrolēt, un tad var tikai vienīgi Dievs viņam palīdzēt. Zinu to, ka grēkojot un, piemēram, saistoties ar okultām lietām, tad to atver ceļu atver iespēju šiem ļauniem gariem tikt tev klāt. Tāpēc, protams, ir labāk, ka tev vada dievu gars un ka tu seko tam, ko dievs māca, un neiesaisties šajā ļaunumā. Zinu arī to, ka Kristus ir spēcīgāks par šiem gariem, tā kā mums ir pamatots iemesls uz viņu paļauties un pie viņa turēties. Ļaunie gari un sātans ir pilnīgi reāls spēks, absolūti pretējs dievam, kas ir tikai un vienīgi iznīcinošs spēks, uh, Jo sātans un ļaunie gari ir tie, kas sacēlās pie Dieva debesīs un kuri ir nomestuši šīs zemes un valda pār šo zemi. Un ja cilvēks nav kopā ar Dievu, tad pār viņu valda sātans un nav citu variantu. Un tie cilvēki, kuri ir caur Kristu glābti, tiek arī atbrīvoti no šiem ļaunajiem gariem, bet tas nenozīmē to, ka mēs absolūti varam būt bez jebkādas saistības un, un viņa ietekmes, ka Dievs mūs sargā, bet mēs paši kaut kādā veidā grēkojot, varam atvērt vārtiņus, ka arī mūs tas var ietekmēt. Es zinu to, ka tas ir ļoti reāli un ka ļaunie gari nav kaut kas izdomāts, bet ka tas ir ļoti spēcīgs spēks, kas darbojās pasaulē un ka tas ir jāņem ļoti nopietni, kad nevar tā viegli prātīgi pret to attiekties un tas ir jāņem vērā. Esmu pat redzējis, kā tie tiek izdzīti ar mācītāju klātbūtni un ar lūkšanām daudz cilvēku klātbūtnē. Nu, ja paskatās cilvēkam acīs, arī redzēt daudz ko. Un uh, man arī tā, ka es esmu redzējis, un pirms vēl tās atbrīvošanas tu paskaties, un tad, uh, tad viņš tiek atbrīvots no tā ļaunā gara, un es zināju, ka viņam ir iekšā. Dievs no tā visu var atbrīvot. Amen! Par ļauniem gariem es zinu to, ka tiem ir ārkārtīgi negatīva ietekme uz cilvēkiem. Viņiem ir pat nāvējoša ietekme. Un tas ir, ja cilvēki ielaižās ar zīmēšanām, ar buršanām, spiritismu, iet pie dziedniekiem, viņi var būt arī no atkarībām, dzeršanas, pīpēšanas. Pīpēšana arī skaitās ļauniem gariem, kalpošana, un tas cilvēks noved nāvē, pazudināšanā. Ļauno garu ietekmi uz cilvēkiem Eh, vienmēr saistās ar kādu atkarību, kas cilvēku pazemo un attālina no dieva no citiem cilvēkiem. Piemēram, azartspēles ļoti spēcīga eh, ļauno garu iedarbība. Pie tam viņi ir tik eh, neatlaidīgi, ka atkarīgie ārkārtīgi cieši no tā, jo viņiem nepārtraukti tiek mācīts ļaunie garu viņu kūda atstāt ģimeni, atstāt cilvēkus, sēdēt pie spēļu automātiem Un tas ir ārkārtīgi grūti, totāli grūti. Gluži tāpat kā ļaunie gari, cilvēks skūd uz alkoholismu, uz narkomāniju, uz izvirtību, uz eh, naidu un ļaunumu, uz skandāliem. Tā viss ir ļoti reāla ļauno garu darbība pasaulē. Nu, ļaunie gari arī, protams, cilvēkiem iemāca sekot dažādām murgu maldu mācībām, ticēt horoskopiem, iet pie zīlniekiem, pie ekstrasensiem, nodarboties ar ezotēriku un citām murgu un maldu mācībām un saistīties visā šajās lietās. Tā ir tā bīstamība, ko ļaunie gari izdara. Viņa iedarbība ir grēks. Ļauno garu darbības lauks ir grēks. Ārpus grēka viņi neko nespēja. Un tādēļ cilvēki bieži arī pārspīlē ļauno garu spēku un iedarbību, domādam, ka viņi var kaut kā autonomi darboties. Tā ir viena no lielajām kļūdām. Ļaunie gari ir visi zem Dieva kontrolas, tāpat kā Sātans, un viņi nevar neko darīt, ja viņi ir ārpus grēka. Respektīvi, ja cilvēks neies par kāju tādā ugunīgajā aplī, ir tāds, ziniet, var būt tāds uguns, nevis svētā gara uguns, bet ļaunais iemet savu uguni, savus ugunīgās būtnes, kā Pāvils raksta, iešauj cilvēkā. Ja cilvēks to būtu nekavējoties izrauj, nekas nenotiek. Ja viņš to būtu atstāja, sāk ar viņu tīksmināties, var izcelties iekšējais dvēseles ugunsgrēks. Un tas ir tāds laukums, kur var darboties, ja tāds plats darbs, kur var ļaunie gari darboties. Proti, viņi ir ienaidnieki, kas ielaužās tavā teritorijā. Viņi mēģina iegūt vienu mazu plats darbu, kur varētu tālāk iebrukumu attīstīt. Uzreiz viņus raida prom, uzreiz padzer viņus, uzreiz aiztriec. Ej ar uzvaru, ej ar dievu vārdu. Ej ar sakramentiem pretī tam, un viņi bēgs no tevis. Atkāpies Sātana Jēzus Kristus vārdā. Tā ir visa tava atbilde. Mēs tikko dzirdējām dažādas viedokļas un varam arī nojaust iespējams kādas pieredzes, kas aiz tā stāv. Taču, lai par šo jautājumu runātu tālāk un plašāk, mēs esam aicinājuši uz sarunu cilvēku, kas tik tikko par šo jautājumu ir lasījis lekciju kursu Gregors skolā, doktoru Čārlu Zevansonu, luterāņu mācītāju no Amerikas, kurš no nu jau labu laiku kalpo Klaipēdā Lietuvā. Demonology and exorcism are subjects which are of wide interest today. Demonology un exorcisms ir ļoti izplatīti šodien. One might think that modern man who describes himself as very scientific and rational would have no interest in such things. Varbūt kāds domā, ka moderns cilvēks, kurš sevi apraksta kā ļoti uzticīgu zinātnei un gudru, varbūt viņam liekas, ka viņam nav jāzina par šīm lietām. But in fact, over the last several years there has been an increased interest in and influence of the demonic and exorcism in our society. Bet eh, patiesībā pēdējos gados tā interese par demonoloģiju un eksorcismu ar vien pieauga mūsu sabiedrībā. The modern interest of it is perhaps originally the result of the movie The Exorcist, which appeared some 40 or 45 years ago. Tā interese modernajā sabiedrībā varbūt ir vairāk pastiprinājusi vēl filma Exorcists, kas parādījās 40-45 gadus atpakaļ. Event, Tās pamatā ir kāds patiesas notikums, kas notika Amerikas Savienotajās valstīs. And since the publication of the book and the making of the movie The Exorcist, interest has grown and grown and grown. Un kopš šī grāmata Amerikā tika izdota un pēc tās tika izveidota filma, interese par eksorcismu ir arvien tikai pieaugusi. Perhaps also because man is bored of his scientific and rather sterile life, he begins to delve into mysteries which are unexplainable. Varbūt tāpēc, ka modernais cilvēks ir noguris no zinātniskās un stereotipiskās pasaules, un tāpēc viņš vēlas piekļūt noslēpumiem, kas viņam vēl ir nezināmi. For that reason we find in modern society a new interest in the occult, in such things as witchcraft, fortune telling and so on. Un tāpēc modernajā sabiedrībā arvien mēs atrodam vairāk lietas, kas ir saistītas ar šo pasauli, kā par ragānām, par buršanām, par nākotnes paredzēšanu. At the same time, there is increased interest in return to natural religion. Tāpat laikā ir arī palielināta interese atgriezties pie tām pamata, pie dabiskajām reliģijām. That is the paganness which was common before Christianity was introduced into Europe. Tas ir pagānisms, kas bija pirms kristietība ienāca Eiropā. For this reason, one hears about of the spreading of witchcraft and other like phenomena. Jā, līdzīgi tas ir kā raganas atkal atgriežas mūsdienu pasaulē. Of interest also is demonic possession. Mūs interesē arī demoniskā apsēstība. Uh, in which a person opens himself up to an outside influence from a spiritual force. kurā cilvēks pats sevi atver ārējai ietekmei no kāda garīga spēka. Often this is done very innocently. Bieži tas notiek ļoti nevainīgi. One is looking for power and knowledge of things which uh, naturally are beyond him. Kad cilvēks meklē tādas zināšanas un spēku par lietām, kas parasti viņam nav pieejamas. But the practice of such things as the use of the Ouija board, the uh, to try to forecast the future. Un izmantojot šādas lietas kā tur lai izzinātu nākotni. The casting of lots, lai nauda Uh, the, uh, the mutilation and killing of sacrificial animals dzīvnieku nogalināšana are becoming more and more common. kļūst ar vien populārāk. Uh, and they become means by which one opens himself to the influences of supernatural forces outside of himself and beyond God. Un tas notiek, ka cilvēks sevi atver spēkiem, kas ir ārpus šīs pasaules un arī ārpus Dieva. Some people do this very consciously. Daži cilvēki to dara ļoti tā neapzināti. But many do it very unconsciously. Bet uh, vairākums dara neapzināti, daži dara apzināti simply by refusing to forgive those who have hurt them, nespējot piedot tiem, kas viņus ievaino, by nursing grievances that they have against others, kaut kādām dusmām, kas ir vienam pret otru, uh, so that this complaint and pain grows within them to the point that it overpowers them. Un šī sāpe vienkārši aug viņā, un viņi nespēja to tik galā. And they become very embittered people, people really who are beyond themselves. Un cilvēki kļūst ļoti sarūktināti. The exorcism is really ought to be a very rare phenomenon. Eksorcisms ir tāds ļoti rēts fenomens. I'm speaking here of exorcism outside of baptism. Es runāju par eksorcismu, kas nav saistīts ar kristību. Traditionally exorcism began the baptismal rite. Tradicionāli eksorcisms iesāk kristību. And was a very dramatic reminder that when a person is baptized into Christ and becomes a believer, he leaves behind the power of Satan and of this who is the prince of this present fallen world. bija ļoti skaidri norādīts, ka cilvēks tiek kristīts un, un pagremdēts šajā kristība ūdenī, viņš atstāja aiz sevis sātanu, kas ir šīs pasaules valnieks. In order that one may put on Christ, as St. Paul says, we must cast off Satan. Un lai Kristu ielaist sevī, mums vienkārši ir jāizdaņ jaunais gars sātans. And this is the work of God in us in holy baptism. Un, un tas ir Dieva darbs mūsos caur svēto kristību. And it is a work which returns to us every time we confess our sins and receive the absolution. Un tas ir Dieva darbs, kas katru reizi notiek mūsos, kad mēs nožēlojam savus grēkus un saņemam grēku piedošanu. Beyond that, there is the possibility of exorcism for demonic possession among people who are in danger of destroying themselves and others. Pēc tā vēl ir nepieciešams veikt eksarcismu tiem cilvēkiem, kuri kaut kādā spēkā ietekmē, grauj sevi vai citus. Among some religious and also among some very suggestive people, they seem to see demons everywhere. Ir kāda reliģiska un arī nesaistīta ar reliģiju cilvēkam liekas, ka viņi sātani redz visur. But real cases of possession are relatively rare. Bet tādi patiesi apsēstības gadījumi ir ļoti reti. All of us, of course, must contend with against the devil and his hosts in our daily lives. Mums jau ir jācīnās ar sātanu un viņa dēmoniem mūsu ikdienas dzīvē. And St. Paul says we struggle not against flesh and blood, but against principalities and powers in the high places. Un tāpat kā Pāvils saka, mēs necīnāmies pret miesu un asnīm, bet pret valdībām un varām šīs pasaules telpā. And St. Peter reminds us that we must be on guard and keep sober and awake because our adversary, the devil, goes around as a roaring roaring lion, seeking whom he may devour. Un arī Pēteris saka, ka mums ir jāuzmanās, jo sātans kā rūzošs lauvas staigā apkārt un meklē, ko viņš varētu aprīt. In, it's only in extreme cases that there should be an exorcism. Un tikai ekstrēmos gadījumos ir tiešām vajadzīgs eksorcisms. As to who is competent to administer such an exorcism, Tie, kas ir kompetenti un, un kalpo tiešām kā eksorcismu veicēji, some would say any Christian believer is competent. nu daži teikt, jebkurš kristietis ir kompetents tiesīgs to darīt. On the other hand, one ought never to take upon himself this or any other ministry in the church. Un tāpat laikā ir grūti, ir kādi, kas negrib uzņemties uz sevi šo kalpošanu vai vispār kaut kādu kalpošanu baznīcā. For after all, it is to the church rather than to the individual as such that the Lord has given spiritual power. Ja patiesībā jau baznīcai nevis vienkārši kaut kādam cilvēkam Dievs dod savu svēto garu. In addition, exorcism is a very dangerous thing. ir arī ļoti lieta. The exorcist must be well prepared by fasting and prayer. Eksorcistam ir labi jāsagatavojas ar un ar lūgšanām. He must keep his concentration on the Lord Jesus Christ even when the devil tries to misdirect his attention and get him to talk about himself. un viņam ir jākoncentrējas uz kungu Jēzu Kristu pat tad, kad Sātans mēģina viņu novērst un pievērst citām lietām vai viņa paša vainai. Happen, Christ, say, Tas, kas vienmēr notiek, tad, kad eksorcists saka, runāsim par Jēzu Kristu, Sātans saka, nē, runāsim par tevi. Un tas ir spēcīgs kārdinājums, jo lielākā daļa no mums vēlas runāt par sevi. Even in the church, we say, now that, Lord, that takes care of what you've done. Let me, now let's talk about me. Pat gada baznīcā mēs esam. Nu, Dievs ir jau skaidrs, ko tu dari, bet tagad parunāsim par māti. The spirit will always try to divert the attention of the exorcist away from the Lord Jesus Christ. Gars vienmēr centīsies eksorcistu uzmanību aizvērst prom no kunga Jēzus Kristus. But in fact, it is only in and through Christ that any of us can find healing. Tikai caur un Jēzu katrs no mums var atrast dziedināšanu. Be freed from spirits which seek to ensnare us. Var tikt brīvs no gariem, kas mājo mūsos. Find forgiveness, love, joy and peace. Atrast piedošanu, mīlestību, prieku un mieru. Mēs lūgsim Dievu. Visvarenais Dievs, mīļais debes Tēvs, mēs Tev slavējam un mēs Tev pateicamies, ka Tu vienīgais esi visvarenais un mūžīgais Dievs, ka Tu vienīgais esi visu spēcīgs un visu varens, un ka Tev nav neiespējama lieta. Mēs slavējam, kungs, Tev par to, ka neviens eņģelis un neviens dēmons nevar sacensties ar Tevi Kungs, kad mēs piederam Tev, ka mums nav jābaidās ne no kādām citām varām, ne no kādiem spēkiem, kas jebkad gribētu pret Tevi sacelties, Dievs, ka Tu esi Kungs pār mums, Tu esi mūsu ķēniņš un valdnieks, un pret Tevi neviens neko nespēj izdarīt. Mēs Tev pateicamies, ka Tu pie krusta mirdams par mūsu grēkiem esi sadragājis vēlnam viņa galvu, ka Tu esi satriecis visu viņa varu mūsos, un ka Tu esi devis mums Kristo brīvību un grēku piedošanu Un ka tajā, kungs, mēs varam stāvēt tavā priekšā taisnoti no visas netaisnības un grēka, brīvi no visiem sātana murgiem un valgiem, ka mēs tevī varam būt brīvi un tev pateikdamies dzīvot kopā ar tevi, tagad un mūžīgi. Āmen. kur paliekas sāras skumju sētās, tu vietā uzplauks maržīgs ceriņas dārs. Šī smaržā izvēlt pats cerības taku ārpus telpas un ārpus laika.